Bir adam näme oturan ýerinde Kuran ýatlaýar. Kitaba dolanmak gerekkä ýöne bir näme dil taýdan goşant. Bir adam oturan ýerinde Kuran okaýar, Kuran ýatlaýar, ýatlaýan süresinde seždaýa etmeli. Şuny on gezek, ýigrimi gezek, otuz gezek gaýtala diýýär. Her gezek şo seždaýata ýetende sežde tiläwe okamak, sežde tiläwe etmek şertmi? Şert dal. Ulamalar näme diýýär? Oturdym Kurany ýatlamany on gezek oka, ýigrimi gezek oka, otuz gezek oka, turjak wagtyň bir gezek sežde edäý diýýär. Düşündiňmi? Bir gezek sežde etýäň, bit diýýär. Düşündiňmi? We sežde etjek bolsaň turmak şertmi? Turmak şert däl. Oturan ýeriňde näme düşen halyňa sežde edäýmeli. Düşündikdämi? Bir şo diýýär aglak eşek zadyny seretseň käbir adam Titretmeklik ahmal, her sejde aýete gelende bir mejlisde on gezek okasaňam, şu on gezekde-de sejde etmelidir öýtýä we turmalydyr öýtýä. Ýok, oturan ýeriňden näme Kuranyňy ýapyp turjak bolaňda on gezek oka, ýüz gezek oka, işimiz ýok, bir gezek sejde edip goýaýmaly. Hökmem näme sünnet diýdik, näme wäjipdä, taşlan adama-da günä ýok. Omar razaýallahu anhu-da bir gün näme jumgada hutbe etýä, hutbede oturan ýerindenem näme sejde aýet okaýa. Sejde aýet okabam münberinden düşüp näme etýä? Sejde etýär, soňam yzyna galýadanyň näme, hutbasyny dowamatlandyrýar. Soň inniki jumga gelýär, inniki jumgada, jumgada hutba edip otyrkanyň sejdeaýat okaýar, sejdeaýat okaýar welin, hemme kişi garaşýar, Omar düşüp sejde edip aýtýar. Omaram düşüp sejde edenakda ýene dowamat etdirýär. Dowamat edip bolansoňam, soň hutbasyny gutaransoň näme diýýär, Bu gezegem düşüp sejde ederin öýtdüňizmi diýýär, geçenki jumgadaky ýaly. Olaram hawa diýýär. Ýok, geçen gezek etdim, hä? Bu gezegem etmedim şoň sünnetdigini size näme bildirmeklik üçin. Şunumy? Omar razyýallahu anhu-da näme beýan eden sežde-i tilawa, ýagny süre okaňda içinde sežde aýatlary gelse sežde etmeklik sünnet. Näileik edilýär? Oturan ýeriňde edä, ýagny täzeden gerekkä, kyblada bakmak gerekkä, ýagny beý diýilse, ýagny sežde tilawa etjek bolsaň, bakybilýäkäňem bilňeçleýin bakma, täretin baram bolsa täretin bozup onnoň sežde et, beý diýip düşünmeli däl. Düşündiňmi? Ýagny biri men täret kylyp etjek, Kybla bakyp etjek we oňa ýeter zat ýok, düşündiňmi? Ýöne mesele gelýär, ýadyňa düşmedi, mümkinçilik ýok, täridiň ýok, näme etmeli? Menem şuny edip sejde edesim gelýär, edip goýber diýýär, düşündiňmi? Täret kybla bakmak şert däl. Emma käbir ýüregi erbetler, näme, hadysa, Kurana düşünibilmeýänler, haky kabul edibilmeýänler, näme onda täredim bozup almalymy, düşündiňmi? Ýa kybla bakybilýärkäm tersine bakyp sejde etmelimi? Eý, o ýehut bolanokmy? Şuň galyp gürrüň beretýär. Ýo, beý diýdigimiz, ine, biri sejde näme, Kuran okap otyr. Sejde aýat geldi weli näme, sejde etjek bolaňda, täretiňi boz, özem kybla bakma. Bu sözi näme? Bu söze, bu netijä ýetirenak biziň sözümiz. O täretiňi bolsa, kybla baksaň, oňa ýetersi zat ýok. Öle bir adam bilesi gelýär. Ýani täret şoň şertimi? Şerti däl. Kybla bakmak şoň şertimi? Şerti däl. Onda biri oturan ýerinden näme, on-ýigrimi gezek sejdaýda okady, turjak wagtynda, Däridi bozulynam bolsa, kybla bakmadygam bolsa, sežde etse sogap barmy? Ýok. Ana şoň gürrüňi. Bar. Emma bir diýen men täret salyp, kybla bakyp etjek. Maňlaýyndan ogşaýar. Hemme kişi seň galak bolaýsa diýýär. Düşündiňmi? Emma biri şeýtdi. Bize hem diniň hökmüni aýtmaly bolýar. Düşünipdämi?